Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak izkutatzen ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Egunon eh, deneri Gure bazterrak emankizun untan Horreakako bidea hartuko dugu bigaren aldikotz Chartreko katedrala midesgarri hortan, eh, frantziako derena dela riten dute, badako behiratze bat edo vitrai bat nun rolan ikusten den horreagan preseski bere espata eskoan harri bat eh, hausten eta heriotzaren bezperan. Beste toki batean angulemen katedralean hamabigarren mendean eraiki zutelarik moroen kontrako bataila bat eh, espenian irabazia izan zena, horatu nahi izan zuten Roland erakutsiz alako eskultura batzuekin, hau ere horreagan. Horreagan, eh, jolanek eh, bizitza galdu eda, biztan da, bainan, eh, seindu mailan ekarria zuten. Seindu mailan ekarria zuten, zazpihunta hiutan oita emezortzigaren urte hortan, asto bizkarriko malda hortan, bizia galdu ondoan, bere soldado ondana batekin. Horreko bataila, eskualdunen nortasuna, historian, sartzen duena ere. Hori dugu, pixka bat aipatu joan denaldian, bo, biztanda, gezurian eh, ikusia izan zela hori, moroek zituztela Carlo Magnoren armadakoak garaitu, hogoi mila hil izan zirela, Frankoen artean, Chanson de Roland famatu urtan, Turold, koblakari famatuak, kondatzen du, baina badakiko gerostik eskualdunek zituztela bentzutu beren eh, aspaldiko etxaiak, eta beren eh, mugak nunbait jarri zituztela hemen gure etxean gira eta zuek hor oh, eta gu hemen norazpeit erriten zutela. Bo, ez da hori gure solasa, baina eh, horreako bazte horien eh, inguruan ibiliko gira aipatu ginuen bezala astapenean gure emankizun horietan. Eta egun, eh, ibainetako bidrat heldu gira behitz. Basil Ibanez dugu egun ere gidari bazter horietan, Ibanetako patajean gira, arnegitik eh, goiti luzaide pasatuz bide luze bat, kasik mila metrotarat heltzen girela, Ibanetako bidean horiek oro berritza ditugu. garat joaiteko bide horik uh, denborarekin kanbiatu dira komerzio bide, oai hartzen dugun bide hau luzaidetik uh, goiti, biztan da, etzen hau bide zahaz, da mendiz mendiz zen, uh, prezeski, lan gerizatzeko egiten zen bidea. Aipatu duzu, ehala arretik zela, eh, hor beraz dona zaharretik abiatuz, uh, oaiko rutu Napoleon hori uh, berriagoa da, biskat komplikatu da, bada galtzeko biskabata horrez. Bo, bat zuzun bidea, eh, Romatarren bidea harrapatut hemen, etzen bide nausia nahi bide mehar batzen, hemen da, bekaldian da, eh, ono agertzen dira, badira ono guneak agertzen dira bide hori, e, eh, bena, bi, komerziko bidea handi antitzen, eh, hori, gu eh, ga, ga, igu irudizau eialarreti zela, eh? zeren Elizak eialarre du hartu, ez du, eialarre hartu du, hor baziren bi Eliza izan direna belatierenak, San Bartolome eta Santi Mikaeliz, eh, gio, jelarrek hartu du Santi Mikaeliz betuz, e, latinez izen hori, e, eh, zei Michel Levy, jelarre zaharra nahi bauzu, e, na, hara, e, hort, guk irrizau, erromatarrake hortik jelarretek gitzen ziela. Dona zaharre, zaro, jelarre. Hara, e, Elizak hori ibili du, Elizak jakinen Antonaren bidea ibili dila, Horren beldur gira, erromatarrake hortik ibiltzen zirela, ez da guk uste du bezala garazitik. Baina hori ez dugu jauze seurtamedik nahi bauzu. Eh? Elizak hori erakusten du, horti baitzen eh, lehenbiziko bideak eh, behilatiarrena. Bai. bide hori bizan dena komerzio bide izan da, eta bon, eh, lehenik, eta gatazka bidea izan dira hor, anitz, biziki bide, historia mailan izi biziki abeatzen, hori nahi oso gizak usitaz. Komerzio bidea ipatzen dara lik ere, hartaldeak, ah, abereak, ah, zaldiak, ah, mandoak, menturaz, ibiltzen zirenak, eta ze, ze, ze komerzio mota egiten zen badakigu, oi halak eta ah, bai, bai, frango, bai bai, bai, bai, bai, lur, lur lan horiek dena bakizu. Uh, eta beste eta. Bai, bai, bai, hori dena, bai, bai, larru eta izan dena, gio, eskaldunen lotu dira komerzio horri, zen eta erromatarrek uh, beren armaden dako eta beren gauzen dako, aniz gauza emengoa behar zuzten, ez zuten ala erromatik, gusten duzu bezala. Horren, hemen komerzial otu zu, hemengo, hemengo jendekin nahi bozu, eta hori eh, hemengo jendeka izan dira komertzian anitz eh, erromatarrekin. Nahi bozu, hori uh, izan da, hori izan duzu partitze bat hemen, uh, markatu du historio bat uh, horrek, uh, bide horrek, bai, hori. No, ah, finitzeko, bai, biztan da bide hori zautua da, oinez biltzen diren uh, eta hori no, no, noiztik uh, galdu zen azkenean bideunen importantzia, bo. Pentsatzen alda, biztanda, emeetzi eh, gehan mendian mentura zen E, Bela tierren arra nauzu? Baga nahi dut, komerzio bide izaitia, no, noiztik eh, apaldu zen hori, edo? Ah, partikulazki hau idekizela, ik mila sortzion eta laten eta batian idekizen hau bide handi hau. Ah, beraz, hau, arnegitik uh, goiti joan dena? Bai, bai, bai, hunek hartu du dena, biztanda, hunek tiatu du, iruineko bidea hunek hartu du, hau, hemen pasatzen ziren, o, kamiona, gotoak eta denak eh, hasi zira pasatzen e, askifite, eh? eh, eh hemen tik bidea hundia. Bai. Ba, gal, sentatuz, benturaz, binan ikusten da zonpo hortan eman dezagun, beste bendate handi bat, urruntxako biztan da, eki aldera buruz, hor, tren bide bat entxeatu zuten, hemen zigarren mendian, etziren entxeatu, iruñatik, garazirat, tren bide itia, do eta sekulan izan horak proiektu horiek? Entzuni eh, proiektua izan dela itia trenbide bat eh, ez hementik ez. ez, ez eta irundik eh, zen bidea pasatu bizan da, Espeniara ah, Obekio zen, ba, hafen la... Ez dakit hori, ez dut, behin egin proiektu hori izan dela. ekonomia mailan biztan da, menturaz hor basena barrek eta importantzia galdu baitu, kostaldeak importantzia gehiago ere hartu du. Ah, ba, hori, du daigabe, bat Gio, ba, ba, metzigarren mundu eta oigarren garren mendian, kostak hartu du biziki uh, uh, ospea iz... ba, ba, hortik hasi gio eh? ba, Ez duk entzen, da hemen eh, laborarien artean, artzainen artean ah, hemen anit izan dela <laughs> Nafarroako ahnoare ez dela endaiatik basatu, ez? ere.. zere? Ez, ez, hemen <laughs> famatik izan dena azpiko ekonomia hori kontran da Hori hori izan da eta horre badira erteko aniz gauza. Important, importantea izan da hori. Ha, ah, jenden ba, bai, ba, hori biziki importantea izan da, bai, bai. bai bizan dena hori <laughs> ekonomien hori ona bon biziki bon bai irritzen dugu arte baitituko orgo orduko historiak kontrandako baina horiek bali dute horrek bada kultura horren gainean bada eskualdunek hor boi oi badira eh, bai e, beti ah, izan dira eskualdunak bizi nau zuten ta eh, beti txatu dira eh, mendiotan beren ekonomia bizitzeat gizarteaz edo bestera gero, bada, beste historia bat ere, bentsoraz, ez, da gu, arras gure gaia, bena, da Frantzia eta Espainian hartzeko muga, pixka, eta absurdua ere, hemen, arnegin bereziki eh, ondarlako kartier hori, Elizaz, Luzaidera, eta, eta Luzaide Espainola, eta hori, biziki, hori ere nola nahika egin izan da muga hori eh, egin eh, Ah, Frantzek eta Espainiak ez du sekulan errausitu hemen nahi bauzu muga hetsi bat itia, eh? familia bat zuzten, ni hauke batut familiak egoaldian aldian. Nola nauzu eta Suizo, eh, eh, historio bat, ene, ene historio bat, gure historio bat. Ene aitak, Espainiako lurra galdu zin. aita horbaiztan sortia bi, urt, dile, bi urtet zitilaik ez den zira egina. Ta, ukantzin, uh, eh, oran kortzen duzu, amaz pime sortzi urte zitilaik, errevoluziona egiteko galdia. Aita, ene aita bi urte, alta. Amerzat demora ez den zin eta ukantzin errevoluziona egiteko galdia. Aita etzen joan. Franko desertur karri zin eta lurrak endiazin, go, orankusten duzu, baina, etzen joa iten baina, joan da laik ere menditik, eh, familien inguste bat, bere ose bat hori, e, eh, beiten eh, zen, gio franko iltzela gukantzin bai, gio hori denak utzi zuzten bana, erteko, usten duzu, entxeatu dira gizakutia bana ez dute zekunan. harremana bat zuzten emengo jende eta hango jende gego aldik, historian nahi bauzu eta anitze gauzetan, li e, izkuntza lehenik. Zuzu, harrazu etxe egoi bai, dukazen, dila ehun urte. Eh? Bila behatzen tamairu eman dezan hizkuntza bakarra zertzen. Eskuara zuzu? Ez zuzun besteik. Nok zakin emengo jendek espainola. Nok gure herrian anitzek ezakitean frantzesa. Hizkuntza bera zuten. Hizkuntzak hori gutatzen zire laik, ego aldekoak eta bon, mintzatzen zire hori gugutzamena hondi izan da hori. Gero guarda eta karabinero eta horiek muga zaintzen zuten, minan Bo, ahal, nahi, ba, ez, ba, zuten dena Nahi oso, <laughs> hori gortziren, e, eh, zeinbolikoki ez tekin nola erran, ba, bazela zehait erteko, benan ez dute sekulan, eh, ez dute sekulan, ben eh, ez, ez dute sekulan menpeatu, je, jenden kogutzamena, eta ez duten nire, nahi, bazakiten, Eh. Bai. Ba, horrek erreiten eta azpi marratzen dauku erreiten den bezala, hor horreaga izan dela funtsen biltoki bat eta beti denikakoa. Eh? Ba, hori oso biltoki bat handi bat izan da eskualdun talde guziena eta hortako zuzu eskolerriko mundu ekonomiko hori sortu eran militar mundu hori sortu eta gio kristonira hor sortu da ara, ara hori zuzu semboliko ki horreak badu eta hori historiare guztiak gertzen dute eh? eh garantzia ondia ondia eskolerriena horreak badu. eta suizu hemen dauzute txemplu bat bi txemplu hemen dauzkitzut lehen biziko iruñeko banderak zekusten du Ikusten dugu, Ilargi, lukrozan nahi ilargi laurdena. Izarra edo idiuzkia sortzea adarrekin Eta huri zer da. Egoz gero zu sarri, gartxot liburuan ateatzen dena, hasizkok eta inautena. Eta hor, lekian dira. Horreako amauzu. oso. Iruñe sozon horreagari. Zorizo, ba joan joanen eta apokalips, hanbe begarren agertzen dena. Andere mare agertu zen iduzki itxuraz. Jesusen beharretan zelarik. Eta hori, eta simbolikoki ara, bai, eskualdunek hartu zuten urdian, horreako ama, sortzi adar, izuzki ateatzen duzu, eta erdian, behar dugu, bandera egin diola eko hor gara, ba, behar duzu gorria zarri, eh? gorria duzu populiaren koloria duzu. Eta behar duzu hori hori zarri, bon, hola beste gizat. Eta, bon, horrek nahi du, uh, horreako ama, uh, haur berretan zenek, hori du nahi, jondini joanin apokaliptik atea mandara da hori. Irune horreagantzin bede nahi bauzu bede, uh, eh, nola erran, uh, eh, bere lukungo hortzin nahi bozu. bere indarra hor ekonomiko hor baitzin, bere espeantxaguzia hor baitzin, horreaga baitzen, haindako, irune indako uh, gatazkatik salbatu baita nahi bauzu. O, gatazke hori erburuz, horreinak hori, eta iruñek hori hartu dugu, hartu du nahi bauzu horreakako, eta horren, horreako ama hartu dute, eta lehenbiziko bandera hori du erren nahi, funtsean gartxoten ligurean hartatzen duzu, zirutu indar feminista bat, Andra Maria, na, ez, gabe nahi bauzu, poen drogazen zerreute, baina nahi bauzu hori uzu, hori lehenbizikoa, bigarrena erren dauzut, bigarren froga, Sancho Azkarra. Nun hortzea da. Horreagan hortzea da. Zendako horreagan hortzea da. Eh? Horrean kurzen duzu? Horreagan eh, Eliza bat bazen, entzinean, apespiko galdintzako Eliza hundi baten egitea, da hor guaiko horreako Eliza hori, Zantxaskarra inazidu, nahi bozu. Eta bera hildela itudela, tutera dudela, nahi oso. Kusten duzu nunden, irunean aurruno, gorputza horra atkarri dute ikusten duzu demoraetan, horreagak ze zein bulikoa zin. Ulertzen duzu, Lizia. Baina ikusten duzu, horreagari, iruñe horreagari sozen nahi duzu. Horreagazin bere, ah, ara, hortako, guk hori o historienoek imintzatu gira, eta ze garrantzia din horreagak eskolerrein dako eltzen gira, beraz, elasteri bainetara, hor eh, kasek hemen sortzi kilometro patar, bide luze bat da, hor, eh? Eta bai. biziki unksa moldatu zen, bide hau, eh, egia da, berritu dela geroztik minan, gaitzeko bidea intzuten, beraz, hemen zigarren mende ondarian hemen, eh? Bai, mila sortzi onta alatu eta batean, eta iruen artean ina da, ni uste, e, ba, bidea ondia indute, hau, hemen, bai. Eta hor, la, gira, beraz, mendate, Eh? Pordosiz, por de siz famatu untarat, eh? eh. Ba, hortxe guzu ba. Eta mingo kapera. Baina dela, baina, bon, bakizu hartan ertenuten, bai, bidea handia baita, pasaia handia, horren iduzien naturalki hori dela, nahi bauzu, eta e, eh, por de nahi hauzu. Bona, xuxenez, deitzen hor gertate direnan gauzak, gainan duzu, eta somuz portuzu. Ibañeta, beraz, mila beher, behokoita hemen zazpi metro gorako beraz medatean. Bai. Hala hor gelditzen gira beraz. Heltzen gira, ibainetarat, eta hor, eh, norbait heldu Halako kapera, eliza, berri, zerbait ikusten dago, pentsatzen da bere ala, frankismoaren demoran, eraikitzen ziren, eh, elizak nola nahi, nun nahi, horre zeite gintzutela. Bainan, bainan, hunen gibilean, badago aspaldiko sineste eta fede baten horretzapena, eh, aipatuko dugun bezala. Hora, hemen gira beraz eh, Ibanetan, e, eh, Ibaneta teltzen delarik hemen, eh, bo, kapera famatu hori bada betoinak inegina, iten du, badu itxura moderno zerbaitunek, eh? Hau inauzu lehengo kaperain botazuten, baditu nik eh, potretak, eh, lehen etenak lurrian zen, hau, mila behatzen eta hoi lurrian zen. Eta honin gainean inute beste bat, eta hau duzu, hau erten aldugu lehemiziko kapera dela, hau duzu. Hau, uh, eh, ez zien okupazio nebeereko liza hondiak hartu du, uh, eh, Andra Maria eta horreako Andra Maria izena hartu du, horreako Andra Maria du izena. Na, hau, intzelaik ez zen hon horreako Andra Mariaik. Hau, Salvatore du izena honek. Horren, delako aipatu baitetut zazpi kapera bat zila hilarretik hasi mendiz mendi, Hau, eta hau duzu bakarra, xuti dena, beste denak, lurrian dira, suntsitia dira. Eta hau duzu bakarra, egiten dena, lako Santiagoko lehemiziko bide zaharra, ko kapera. Hau duzu, bon, berrizin dute. Eh? Eta nahi bauzu, uh, eh, horrako ama, hementik ateatzen duzu, kapera honetai ateatzen duzu. Gio intzustema behedekoa bera, beherian ez zahar bat, eh? eh Eliza hundien onloko. Ba. beraz, oiko frailen, fe, frailen eh, egoitza hori baino zaharrako dela hau? etzen fraidei no. Hok, hok bai. Eliza donat izena intzute bauzu. Ba, ba. Hek zuzten eta hok egiten ziren. Eta hemen horrelaren harria sarri utelaik, bota dute arku handi bat, bon, ba, deia haizia bota leheno, baina behar zuten berriz egin. Hor bazen eskila bat hor, harri horren. Zer, hemen ez, ez dugu, fen, gure entzulek zute ikusten, oi, ba, holan ni egin monumentu Horren, kurios bada, hori, bai. ba. Hor, zen zen... fantasia bat, no, no, kera du hori edo... Nik uste Frankok uh, eh, zarra zidin hori, intzun Frankok zarra zidu. Frankoen goresteko ez zuten eskondunek behar da. Eh, ba, Frankoen abetzin, bo, Frantzia, bon, ba, gizu eskondunek ez bizik. Gero, egan behar da, Espeñan guk aipatzen dugu eh, realitatea, bena, bada, leyenda famatu hori, eh, Bernardo del Carpio izeneko batek, eh, Espeñia zain duzuela, ez dakit noren kontra, da, Carlo Magnoren kontra, eta gezur puska bat, eh, pixka difentak ere esakatu dituz. Ba, gauza txipiatetea eh, galima lehatina, bo, ba, ara hor bazen, uh, arku bat, harrizina, eh, eta han dilindan zen eskila bat. Eta hemen baitzen eh, bizitzena Donald bat, bat zen, kompazien zaun gisa, mendibeko eliza, kapera zauten duzu salbatereko. Ba, ba, ba, ba, Bazen egoiteko txipi bat, leku txipi bat, hor egoiten zen uh, Donald edo... Zaintari eh, bat, zaintzeko, Ermita bat edo nahi boz. Ah. Eta hunek zertzin bere, eta nik uste hori ez hori nuizu, hor txeko eskila hori Horrek zertzen horren hori, eskila hori hor, zendako ina zen. Lan oiten zilaik, horra, uh, bai gorriko bidea, hantzitek edo zo. bidea erakusteko, mentoraz? Intzun zertzen. Ah. Horra, bai gorri, ba, eta hor bastan, eta hor uh, bai hor galazi, irunia. Erna ezu, bide guziak, ibeleatiarrak edo zila. Lanuan galtzen baitziren, demora txarra eginta ez Horren hemen hori hartzen eskila joiten hor, bamba, bamba, eskila joiten, horrek intzuten baitzuten eskila eh, hori, horren muntat, una agiteko gizan, badakizu? Hala, ara, hori hori zuten beren, eta hori, eh, bo, maia da, hor behar zuten, bon, haize handi batek bota dila, omen, hori, baina behar zuten beste bat. Hagin ezak itxasuan egiten den bezala, eskilak, <laughs> bizkiot, eta... Bai, bai, bai, hori zidere, bai, hala, eh, ana, erteko uzu, Jakobi bidian, zinez Eliza Zaharra, da bakarra, lehemizikoa hau da. Hemen, hemen, ibainetan. Eta, eta egongo egunean, bon, badakiko bo, e, baliatu eduri dugunek, ez? Edo? Zaititen da hemen edo? Ez ez zuge jo mezaik egiten. Ordean, eh, kusten duzu, pena egiten du. Uh, Egin txemplu bat, kompazine, uh, eh, ni maite dut, izan iz, aurten mendibeko, salabatoreko mezain egiten dute. Ergareko jende horiek, or, mendibeko, lekumerriko eta bildu dira, mezat egiten dute gudan. Eh, izaniz, e, eh, Eliza idikitzen dute, eta gion dutik, egon izin zurpustitzea eta izan da. Na, zein placer egiten din ikuste Eliza xahar horiek meza bat beden egitea urtean, hemen ez da baino bainore egiten. Eta guai, horregako, egun hori egiten du hementik hemen hori publikoari dut, meza bat egina izanen dela. Eta guai, e, eh, hor batek, e, eh, Kipri Alberbidek, errandu, baia eman dat, inen duela hemen meza bat eskualaz, eta horren egiten direla bat heldun urtean, gorrelera mostean inen laik, meza bat izanen da hemen eskualaz berriz ekapera bidiko du beden, meza bat beden urtean izan dain, ara. Hori, kustiaik ilan, kapera hau dela behar ba, eh, gure horreak amain eta e, oakua, bai alauzu? Eta, bon, eh, hori eh, e, daute meza eskartzela hemen. Eta ez, zela ongi zaintzela hemen izaitia meza bat horren horri, txatu gira horri itia. Eta zu hemen txekusiko zu harri. Hala, prezeski, heldo gira, harri hor eh, bideko utzia zaharra dela. Eh, beste monumentu bat, ba, ikusi dugu, holanen hori aipatuko dugu, ba, ikusten dugu turista batzu fotoak hartzen horren aintzenean, bat duk bada beste harri ba, harri zahar bat, jendek, harri meta bat egin... Hinkoatzek edo ene liliak entxe dira, izan beste duen ba. <laughs> Eh, nik, ba, nik arrosa zarrenetzen izan izela, ba. zate, ikusten, egan eh, dezago nola den zare, zara ez da untsa ikusten, hemen, iuski Iuzki kontrakira, hemen, ama birgina ikusten da, bere hauja ah, besoetan hemen, bai, eh? Ba, ba, ba, korona batekin, eh? Hune luka aterbe bat, txulituki, harri hau, bizik, ez dakiten neok noizkoa ba. den. Ah ez dakite neoiz, beldur nizi Hemen bada, beraz, ama gainean, hemen ahku batean bezala, do, bai, bai. e, gero berian zeit iskiatuik behatuko dugu honi, eta berian zer da hemen, ustut horregako eta, bai, failen... E, e, armaria. armaria, eh? Priso, ara, Jakobeko, nola erain dut, lako, mak, zak, makilua. Kukutzea, da, lako. Bai, makila, eta Hortxe ah, bat duzu, kokizen rak nahi oso, txitipi bat. ordukotzu, ah. era, bere... Eta ze ikusten duzu ingurian, soizu, hau, hau bizik ederra da, soizu, behaz ez Ikusten duzu kadinak. Ah, ah, Nafarroako oiko, fein, kadinak. Ah, Nafarroako gateako. Gateak. Ba, ba, ba, Gain erdian, frizu hori de... Egan nahi beraz, eh, ama hiru garen mendekoa del ditekela, do, ondokoa, xeurik. Ba, zaitu lako, bai. Hor beziren, anafarroako erredo lan sartu, bai. eh, zera, ba, ba, gate Hau, ba, hau, kapera, ba, ez da kapera ondotik da, hau. Hau, eh, kadina hori gehiak dute, hau, zantxo eh, azkarrain denborako zerbait zeiten ahitekela. Na, harma harria, ez dut ikusten, eh, nion, eh? Hola, hola, ina, eh? Ba. Gero zeit bazen iskiatuik ere, hemen ikusten da salve regina, biztanda da hori ama virginari eskaini monumentu bat da. Gero ez gira eh, lehitzen nahiko, bizkat komplikatu da. Doia da, doia da. Ez da. Ba, ez dira, ez dira. Ba, latinez iskiatu da. Anitze gitzakin bazela hauko. Eta zade, errandezagun ere, eipatu duzu zukutzi arrosa batzu, bina bat dira harri batzu, hemen ibiltzen direnek usten tusten akmenturaz, eh? da. Eh? Ba, ez bizu hemen potretak edo duz ezarriak. Zenta bidea, eh, Santiagoko bidea, hemen dik pasatzen baita, hori da. Ba, hau duzu, bidea ondia, hau duzu okupazioa ez dakit noin aden, felitxe, zelitzen duzu zuzuk daude, nik ez dut. Ez eh, eh, dut, porta, ez dut, porta, dut, ez dut, ez dut, ez ez dut, ez ez dut, da ez da ez da ez ez da ez ez da ez ez da ez ez da ez da ez ez ez da Bista nola nahiko lekua ere baina eta hor baster uh, eh, frango ikusten eh, dira. Mendiak uh, esker eta eskuin horat uh, heltzean uh, behereko patar hori buruz joan hain zin, horreagarat heldu hain zin, horiek ditugu aipatuko bereala. Zaten, hemen bazter hori so, so eh, zer, eh, zer dira hemen inguruko mendi batzu nartian gira. Eh, Eraz, nondik heldu ziren behilariak, beraz hemen hemendik eki, eki aldetik, ba. asto bizkarreko ba, bazteretik, eh? Ba, hantik heldu zu hantik. Eke nahi gozu jortzen ziren. Eke alde hor duzu, Ba, eke alde, eke alde iparralde, hortik hortik egiten ziren una behiti. Edo, xuintxuna egiten ziren hegizegi, egi, Eh, zara alderdi horta edo horreaga, baina ibeliatiarrek hau hiliute partikulazki, una deiti, hau, una ditzen ziren, leporat. Bai. Bai, bide hori, bai, estatu honean dela ikusten da, hemen zeburik hainatu eh, dute, eta bo, eta gero guri gilean den beste mendi hori ikusten da, bo, izi, urtsu izi, bai. toki bat ere, hori? Eh? Bai, bai, hori ere, bon, hori, bon. Eta nola du izena horrek edo... Ez dakit hori xuxen, ba, nik uste ibaineta bera hori den, eh? Ibaintako lepoa eta ibaineta hori dena. enitze eh? eh arrunt arrunt zehur. Eh? Bai. Eta eh, ikusten dira antena batzu beti bezala, telefona ba. handako eta beste. Hemen bai, bai, eh, dik uh, eh, ogeagako bera frailean egoitza oktara ino bat dira kilometro bat edo ez da... Ah, Nauzu joan giten, itzuli bat ah, ginen zon? Gira estantia zote, hemen gira jende bat zon beha, menturaz, eh? eh? Ara, bon, ara, ernain erran hau... Lehemiziko Jakobe bidek idik idielaik kapera baitira, donat horiek atxitzen zuten kapera. Hau dozu, bakarra, ono, oai, arra nahi hau zuena, hor dena, besteak denak e, dira. Hara, estatu honean da, ahaz, hori... Ba, nahi hau berriina da, hor berrikina da. Horean, eh, Hora nahi bauzu, hau semboliko kiako ikubideko, biziko, Hartako du Salvatore izena. Andarra Mari ez baitzen, ono, ateaia nahi bauzu. Salvatore izena nahi du, salbatzailea nahi du, bizka bat. Ba, ba, salbatzailea. Ba, Jesus ba. salbatzailea, bizka bat hori da. Bai, bai, eta ere, hementikat, bon, mendia pasatea baitzen salbatia ziela, emun atzkioz, biskat, eh, eh, salbatzaiko lekuia zela behar, ba, hori da nahi du. Ba, eta eh, guko, bai, biskat, ikusten gira, otoan heldu gira goxuan, eta oinezko ba, entzaktzemen... eta beste izendak zertziren, ba, zen, San Bartolome, Santi Mikaeli, Errikulusa, Santa Maria Madalena, geho, geho, haina ez dakigu, xatu pinone bat zemaino botazuten erreuta beniteko, Elisa Xaharre, horren, kusten duzu, hau duzu bakarrik salbatoria izena dina, ikusten dira hemen uh, saiak edo eh, uh, eh, ahano batzu hemen <laughs> zeuraz ere uh, jende kolpatuek eta zuten ere ah, irizkoa Erren azutua, bai, aipatu ipatu maitu zuta behar Soizu, hemen Zade Bai, zade, hemen gira bai pixkatekin, hemen uh, Hemen, harrapatu duzte bigorputz Ezurrak Berriki hori, ala espaldikoak? Oh, gila zazpizortzi urte zaitu lako. E, hemen ehortziak edo? Hemen ehortziak ziren. Ah beraz, ahagi horren... Uh... Eh, Potretak ikusi ditut, uh, zeia zirelaik uh, eh, lurrian, eh, hemen ziren. Andra Marien onduan eta Arto Bizkarri buruz, Andra Marien onduan. ez zuten hor zarri nahi eta eskupilatek nahi zuzu zangopian izan emeit ziren. No, no, noizko, noizko ziren. Ara, hori ikerketak induzte, zientifikuki agertu da hori amasei garren mendekoa. Horrean, uh, batek bazien buru ezurra uh, kolpe zila zela. Buru ezurra aizkora ukaldea ukana bolu zela gain behiti buruzurra sartezin, kolpez hila zela. Hora, amasei garren mendian, oai, eh, hemen badira, konkista bolan gatazkak izanak hor hori izan dira amai urte hori gapatu, ez dute hemengo gatazkak, baina hor badira gatazkak izena, bai gorriko atzun izenak agertzen dira, hor bentarte eta bentarte lizaratxa eta horra izan dira gatazka badira. Zezen, eta ba, horretaraz ezagun, eh, hemen Nafarroako erresuman ginen, eh, bai. dona paleo arte, eh, eta bai. aski urron, beraz bai. hemen bai. Nafarroaren konkista hemen ere gertatu da, bizantzak. Berdin, hala, hala, hemen izan dira gatazkak, eta ordean uh, etxaiak jakinean hemen Andramariet historiet zakila, beldur gira, gu, eskualdun gudari buruzage atzuin, korputza zirela hok. Zenta, mila bosteun tama goiti, hasi baitzen, gatazkak hasi baitziren, hori bak izu mezela. Horrean, gorputzak horiek seurnike eskualdunak ziren, horiek, hor, seurre eskualdunak zirela. Ez nok nahi, seurra zere, bizten. Ez behar ba militar buruzak batzu. Eh, non gorputza zirela. sinistea zuten Andre Maria engenean demoraetan. Eh? eh. Hemen Andre Maria zen, beren Andre Maria. Eh? Etzen, uh, eh, etzen lurdaik, etzen, ulertzen duzu demoraetan, lurdaik etzen. Eh? Horrean, kusten duzu, horreako ama, hemen inguruntako... Beila toki nagusi beraz. Bega, Andre Maria bakar hausen, Andre Maria. Hala. Horrean, lehen da badu, hemen go Andre Maria, ez dakizu badakizunez? Zentzun dezagun. Ah, ez dakizun. Kazu <laughs> otoi. Uh, bez, enaitari etzekan erran behar, lehen da zela, hak erten du, Eh? Eta aitatxe, aitak errantzakon, horren, joiten gine laik, una, e, aita laik, aita galdia dut bai. Ez zantza xuxen enuntzen, uh, aitatxe gerranik, horren, lehen da zer da, izan dilaik hemen, uh, Gatazka horiek, erramataio eta andramara jendela egondotik ibidila, beste arbadatzuta ibili dielaik, Elizak eta hori denak, errebultzenek armadak esartu ziela, Eliza hori denak nahi hau zu, garaziko Eliza, uh, izan zen, Ben gustatzen duzu nola eh, zen. Hemengo Elise su eman zen. Ontzen ez Sant Esteban ta Basilisa hor eta su eman eman izan zen. Horran hori bano lehen ore ono, aise lehen ore baziren ono eh enegoak izan dienak Ta horren Horgo Fraidek Andra Mario hori gorde zuten. Gustegin heldu ziela, tarapatakan gorde zuten. Eta sekretukia txiki, nun gordia zen epaitzuten nahi, e, Andra Maria hori, uh, ateia izan, eh, bai, nahi oz, ebatxe izan zain. Eta nahi oz, harri gotuko aldatez, gira ikuste Andra Maria horren nahi bozo. Ba Eri izan gira nahi bozo. Ba Ordean, ze izan zen, eta fraide hori hil ziren, eta ne hori errengabe, beren artean atxiki zuten sekretu hori, eta etzakiten Andra Maria nuntzen. Horrean, zegoetatu zen hartzain bat, zailelaik emengo hartzain moite baino, zailelaik ohartu zen oian eta aita gertzen du hantxe zela oian hartan, beste oian. Ernabita horreako eriza honditik, eh, ekeari buru sointa, hor. Erten zuen, oka, orkatza bat kusi zuela oianen barnean, eta babatean pasatzen gune batean, adarrak gergei harri zezizkala. Harritu zen, omen, eta, bon, eta ondoko egunetan, alderdi urte egiten zela egartzainak, orkatza hori ikusten zin berri jiten, eta adarrak argi argi hartzen. Alde guziz. Eta hori ezin latu zin, komentuko hori er, zegertatzen zen. Oianoen barrena adarrak argi argi hartzen, eta zein zuten, jabetu ziren, ez ote zen ez hor, edo zein miakulo edo gertatu. Eta zilatu omen zuten, eta andaren maria harrapatu omen zuten. Eta horren ara hori du, ez dakit, zede behar den eran, enaitari ez zekon erramea lehiendo zela, enaita txikartzen hori gia zela, eta bon, bon, ez dakit. Oh, Horako zaite gaiten da, ere agantzazun, prozeski, ama birginaren irudibat, hola, agapatu zuela, agatzain batek, ere, ez da horka txikan izan. Bon, unek lehienda hori du, eh, lehienda, ez dakit, bon, ara hori Hori sinestea hori dela, hori zinestea hori bizan dena, izi garriko hartu du indarra, Andra Maria, horreakoak, denboraetan, kosten duzulaik bu, uh, eta hola, arrapatuik lehenik. No, hori zehur da gauza bat, eh? Galdu izan ondoan arrapatia dela, hori ba. Hori zehur gira, eh? Galdu ondoan, mendian galdia zen, nuai gordia zen, na harrapatu dute. Horkatzen orkatzen hori, ez da hori, hori erten dute, Hala, hori da, oran, hori duzu, eta guk egin duela, omenaldia, egin du, gainek alde hartzen. Gineko txuntxurra hartan egin dugu. Horra, usten dugu, beraz, gure kaperat, jausten gira horreagari buruz, baina, bo, beti kapera horrek, eh, badu importantzia bat, eh, beti, eh? Ba, joizu, iker, ikertzale horiek, eh, historian den horiek, erten dute, izaiten alitek gela, eh, tira seur, Eliza horren azpian diela, Roldan, afen, Roldan ez bera ez, baina, uh, Carlo Mainen so, so igortziak eta ez da sekulan entxatzet, eh, minatu? Ez eh, da, bota, hortako, ez da, eh, barna, beldur dira, ez, dute sortamenik, aipatute zomaitzuk, behar bat ikela. behar bat, Karla hemen e, zarritila hil zomait. Gio, nik lehitu dut, e, Roland Egiart Anselm, horik beste hiru jan hondi ziren, e, armadan zirenak, hor hil izan direnak, hek nik lehitu dut blai, bordeleko ondoan ehortzea diela. Ora, ofizialki hori ateatzen da, nakio, hala da, ez dakit hori, <laughs> baitzu, eh, Roland, Selm eta Na, beldur dira hor badirela gudariak hor ehortziak eriza horren azpian. Nola dakite, hori ez dakit, eh, Karla hondik demoran eh, Eliza hori nain utzi utziazina zeher hor, Cruz bauzu nun hemen utzia, ah? hori erten du badira gertzen direnak hemen alderdiotan, egortzena, e hori ez dakiko. Hala, ikusten dugu hemen horreagako komentu horren doreak dena berritu eta ote gaitzeko obrak intuzte, duela zen bai, urte bai, hemen bai. dena. Eh? Ba, hartu du, jako ba, Turismoa eta hor, eh, serioski ari dira hor, eh? Oita amar, oita amos, mila jende, benen urtean pasatu dira gazitik. Eh? Eran kusten duzu, o, eh, zer ekesta din nunek, eta egune horro kainitu, eh? Bai. Ah, hori horreke. dira, karabanak, autoak, efe, egun, be, usan da, agorrilean gira, jendea eniz pasatzen da, baina eh, nafagoatik ere heldu dira, iduriz jendeak enitzen, eh, bai, eh? Bai. Hola, mena otoa nustia ere ez da gauza ekipia, da niz ba, pa. Ba, ba, erteko bon denboran Iruñek bazin hemen e, eh, respetuko lezkia zen hau Iruña indako. Iruña bizikia txikia zen leku unik. Kusten zuela, emiziko bandera horreako amaina dela, eh, horren gusten duzulaik. Eh, eta ere, Karla, eh, eta Zantxo Azkarra hemen eiortzea dila. Eh, Sekulako jendea hemen ikusten dugu, beraz, ala parkatuko gira, ez da, toki, agapatuko ba, dugu zerbait, bai, eta bai. autobus, eta beste bada, eh. Hola, hemen ikusten da ere, hemen pano bat, Santiago de Compostela, zazpi unta lata noita amar kilometro, ez da, ez da ondoan, bada puska bat biztan da. Eh? Hola, hemen uh, behereko partian, ostatu, aparkareko eta dena muntatura enitz bada. Uh, hemen, hola, hemen gelditzen gira beraz. Puska eta... Ah, ba, ba, utzuko dugu. Zala, bide bazterian hemen. Hola, hemen biztan da behilariak, beren txapela, sakoa bizkarrian, horik eh, baute bide. Hortzi duzu, eh, iturixar lako herriua Iturri zahar, epa, ipa deza zona, iri zahar bat. Zaskoien herri zahar harrapatu utena joan den udan. Eta zer ziteken hor? Eh, herri bat, herri bat. Eh, herri bat, hori agako, muntadura horik binole, ole, eh, zaharak guen Bai, bai. Uh, Romataren demorazko, zedo lehen, Eta hor agertzen dira, muru izan diz ikusten, eh? etxiko ute berriz, na, iziloa baute inat, hor agertzen dira, muru handi batzu. Mm. Ah, eta hor txibidean da, ez urun, eh? Auritze baino lehen txango benaz, eh? Ez, ez, auritze behar zu sartu eta esker hartu. Ah. Ba, nahuz itzuletin ez zaun, edo... Ah, ba, bena, hemen kira beraz beha itzuli bat behatuko dugu, hemen fite, eh? fite, menturaz, eh? hemen horreako mundu honi, hainitz dende ere baituko hemen. Frantzio azkarra, ba, hori... Ah, Sancho, erregearen hilubia duena. hemen gira beraz ogea gako nola garen dugu. Ez da ikusi ikusti hemen gauza berri bada, gauza zaharainitz bada ere ikusi dugu hor amalaukaren mendeko eta elizak bat direla hori, ez da oikoa hori, eh? Ez, ez, ez. Hau da eliza hondia, eh? hamairu gara mendeko da. Hau da eliza behan ezagun zaharrena edo? Ez da zaharrena, ez, ez, ez, eh, hua da. Antxiko, hua kusik. Sartzeko hura, da, da. Ba, Zilo de karmonio nenun nua. Hau duzu, uh, Sancho hondiak inazintzin eliza. Hau duzu hak Sancho Hondia, Sancho Azkarrak, nahi oso. Ja. Ez Sancho Hondia barkatu, eh, goit izan. Sancho Azkarra. Eh? Amairu garen mendekoa. Bi, Sancho dife. Bai, bai, amairu garen mendekoa. Ba. Ta, ah, hartako da... Eixo da horretzen, oiz hiltzen, bat bi hiru lau da. Mila berreun eta oita amara urtean eh, erotzea izan zen. Ba, bai, bai. Horren, amairu garen mendekoa entzin hau lehen txoño. Hau egin zen. Hora, Elizaren txartzea ikusten da berritua dela. garbitu dutela Elisaren txartzea hau, ere, eh? Zagin dikia denez, mentura, zer izan behar ba, dikia da. Sartuko gira. Gira. Ah, bada zait zeremonia. Zotu gira, gira, eh? unterwegs sind, das Bedenken sich das von neuem verändern lassen durch die Schrift, durch den Glauben. Zu Beginn folgende Erbarmendicht, Lied Nummer 848. Man ist gemeinsam singen. jartzen dira Elizaren eh, bereko partian, eh, kripta, kriptan edo laretean baita. Horrentzun ditugu eh, alemanez mintzatzen, beraz, apes bat eta aleman Eliza kantu batzu. Mintzaira guziak hemen biltzen direla marka, biztan da. Hemen gira jartzen, beraz, pal jartzen gira, hemen, eh, Elizaren Otoitz gune bat badugu ere, eh hemen ikusten dira eh, toki zahar bat ere, biztan da hemen. Ah, eta ez gira hemen. Bai. Horain zuten da hemen alako bahne berezi bat, hemen... Eski... Eh, oh, Apezak dira hemen egiten ikusten bakarik. Ba, hemen ikusten dira jartoki batzu, bai, eh, argisirio batzu, pintura zahar batzu mugioan, freska batzu eta... jaiten dutze ere, prezeski, ez da hunkitu behar mugioa, hemen zenta pintura zahar bat zuz, zuzeuraz ere garen mendekoak ere bairu garen mendituko. Hora, bon, ala, aipatzen genien bezala hostean, fedeari, sinesteari hainitz lotua da toki hau, eh? hora, beste behne bat ere bat dugu hemen, sartzen gira, hemen burua apalduz. Hora, eh? Ei, xilgune bat ere hemen dugu, eh? Eliza hontan eh, zeremonia uh, hainitziten da, uste, juriz otoitz uh, eh, toki bat da ere. Horik, uh, eh, bide, Jakobi bide egiten betute, horik, uh, ez dakit, alemana dira horik, posulez. Ba, ba, ale, alemanaz, ba, ba, ale, alemana, alemana kanta bat zuen egiten zituzten. Jendeak oh, heldu dira, bizitatzen atzere. eta hongi du eh? Zer, ez toki. Eta, bama, pintura batzu dira, zera, gorri, gorri, kolore gorri eta marroina ikusten da ere. Bueno, kusi zuhan, kusi zuhorrean, ama. Ez da tipia, eh? Ba gorde hona da, zen gorde gaitik ez duzu. Beti, denetan ikusten da, ama, birzen daren irudi famatu hori, eh? Hori, ara, hori, hori, hori, guaxan aipatu baita ekonomiko mundua, militar mundua sortu dela, eta espirituko mundua sortu dela hemen, Andra Maria, eskualdunen, eskualdunek. Kosten duzu garantzia din, bai, una egiten dira mundu guzitik, otoititerat, eta hau eskualdunen ama horreako ama. Lur da, kartu du gainak, gionea ondotipen, gioztik, ondoti, baina hau, alimaleko eta indarrazun hemenek eta horrek pixka bat hori egon hori uh, nahi ditugu hori bon, hartako dugu meza hori nahi eman, egun hortan, jende galdin nautelienik, inen ula eberrizea gorlaren amostian, baina nire horretuz horreako amain besta dela. Horre mari da. Zira, bat eta xiltasuna eta bakia dugu, kanpoko turista meta hori ikusita, edo ibiltari meta hori hemen, hutsa eta xiltasuna dugu. Tindu, zahar batzuk. eta horregako beraz eh, zuzendaritzak uh, hemen uh, berritu dela eta hemen pinturak eh? kriptako ah, mila eta noita emiritzikaren ortean eh? lehitzun dugu eh. la fundazio el karamadari la instituzion principe de Viana y el cabildo de la real Colegiata de zerbailez Hala, guztan dugu gure tokia hemen eskaleretan. Hala, erizan gira berriz. Hor dira horrein, no, toitzean. beraz, Elizaren uh, eh, gibilean, no, no, du, ipagari norteari buruz, hemen, azkenea, hemen dik sartzen zirela behilariak hori da, eh? Bai, horti egiten zirela ikue, eh, behilari. Pasai hori Hemen, arku eta muru zahar batzutik, du gira. Hori bate, eta ah, zaude azpitik, zaude, uh, markatu, zaude azpitik. Ah, hemen dugu, beraz, bizikleta bat dialitzen zauko. itza zahar bat ezen. Ba, iturri zahar bat. Baten zuten uh, beliatiarrek dintzelaik garazi galdetik bai gurritik. Hortzi guzu iturri hori. Eta gura bizan da, bendian. Gura. beruarekin zora, behar ezkoa da da. Hori da bidea. Eta du, hemen egoitza, zahar bat zu, suiketak edatuik ere joan, <laughs> bitxiten du. Horgoa ipatu agindu behar. Alberke de Ronces Baiez hemen. Horreak gako aterbea hemen dira, bera, bai. Goazen, hemen gira, beraz beti, eh? Pasaia zaharra. Pasaia zaharra, gira, bai. Entri lehen txauri bazen iturri bat, hon hori horiteke, alen kendu duten, Ah, hala, iturri zaharrak ala hemen ikusten. Ala iturri hemen da, binan markatua da ezin dela edan, eta gainera urik ez da gehiago. Ba, ba, ikusten ba, da, ez dela, ah, gana edo. Sanitaria, ba, ba, ba, bai, ba Eh, osasun, eh, osasun berberik gabeko ura dela hemen. Ala ah, moztua da ere, urik gehiago. Uten boran ginen, ura, eh? Hala, bai. Eta gorti baitzen zira, Goiti, eta bide horti duzu? Ba, joiten lagira, azke ikusi nahi bauzu. Ba, ba, ba, beraz hemen, azkenean, behilariak be, ikusten sartzia zuten hemen. Bide xarra, ba, hausen ba. ba. <clears throat> Hemitxite goiti. Zerra zera kontenxko ziren, hona teltzean zen, eta ikusit, garazitik nahi oko bidea. Na, horre horti ditzen dira, eh? Unia ditzen hori, horti uste, hemeti usten dira. Eh? Ah, eta ikusten da, funtsan estatua, zerbait burdinezko. Hemitxite goiti, eta betin zira joan lepoan. Ez, ikusten dugun eh, gain hori zer da, nola du izena, hau da, asto bizkarra da? Ez, goro da, asto bizkarra, eh, ha, eh, da. Eskuin alde. Delako, ara, ene aita beti ertzen du bera itak, erranik, horren, aspaldiko historia da, emengo jendena, hor, zela gordia, Andre Maria. Ah, mendi mazela hortan, eh? Mendi hortzela gordia. Oi, oian hortan, ikusten da, pago, pago oian badaftu dut. Pago, ba, pago oian, hortzela, gune hortan, zela gordia. Eta hor dutela harrapatu, Ordu zela gordia, ikusi duzen Andre Mari. Gero guna tekarri izan da. Gio harpatu zutela, gaintzien kontent, bo miakulu bat zela, hau bat, eta bueno, berriz hartu diziarriko indarra horreako amak, nahi bauzu. Ja, lehen da ala ze... Bona, ah, bon, ha, ha, eh, sinestea da, eh, hori... Bona, eh, bon, lehen da. Uh, eh, gorde izan zela eta harrapatutela, bai, hori, hori, eta aldu baietik. Gio, manera, hori, hori ez dakit. Zaka, edertzen baitzira, lehen dan hola, horrein hori, bere adar bai. distirantekin, eh? Hala, bon, ba, beraz, azkenean hemen gira, lehen gobeilarien uh, eh, azken urratxak egiten dituko, kontesko zirela, seguraz ere, e, uh, astapenean, eh, uh, hauziteken lehen egoitza, eh, ura edateko hemen, seguraz ere, beren, uh, xakoak edo urez edo, ba, bere betetzen zituzten. Eta, ondarrik hemen, garata pesata horiek, ono ez aspaldi, eh, bi urte, Aten ginen, da hori gizola ikun egin eh, trenpan eta ba. Eh. Bera da, abandonatu ikola, oa da. Baiturri hori, baiturri zahar bada. Oi, ostatuan pagatuz dira gauzak, biztan da, hemen ere. Aho, gara, bituzte antretenitu, ba, gizu, basti doga, dira. Eta gara, gian ukan duten elurrakok. Buah! Ha, ah, orten txekulakoa, hemen, ba. Txekulakoa, hemen, txekulakoa. Oha, besterik gabe uzten eh, ditugu egungo gure solasak horreagan gira eta horreagatik ondoko aldian jonen gira behitzi ibainetara ino eta hortik hartuko dugu asto bizkarreko bidea solaskide handana bat ikusiko ditugula eta biztan da jinen gira ere hastapenean egiten ginuen bezala eskualdunen eh, historia alako kolpe handi batez markatu duen gertakaiaren aipatzerat Carlo Mark eh, arma, Carlo Magnoren armadaren bentzutzea zazpiunta jutan oita emezortziko agoriraren amabostean. Anartean, biztan da, eskertu behar dugu beti horren egiten ari gira. Bazili bainez eta ere zuek entzulea gurekin egonik, izan untsa bestaldi arte beraz ibainetako bazterretan. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa, nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak, naturari eskaini hemenaldi bat.